mukije amahoro mwebwe mwese muteze abiri hadiyo isanganiro kaze muri ano makuru yokuru kuri uyu mbere mukakaro akabagizwe agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira imyaka mirongo itandatu iraheze Burundi buhabuje intahe y'ukwikukira mu ijambo yarayashikirije umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye aragabisha umukozi wa leta wese adakora ica jejwe imyaka mirongo itandatu kandi ihuriranye n'umwaka imbonesha kure ya radio isanganiro imaze itanguye ah, ibikorwa vyayo muravyumva muri ano makuru Bamwe mu barimyi b'umuceri mu ntara ya Gitega ngo barakenye imbuto zirobanuye nkuko tuja kubibwirwa na mugenzi wacu Gerard Nibigira bucana yandi y'ibidukikije nayo ikabijanye n'akamaro k'igiti cy'umukaratusi mu byumva muri ano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na François Kimana nongeye kubaramutsa Sangwa muri leta Burundi ngo yari yariyemeje guhimiriza abantu bose kuja ku kivi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye bishikirije mu ijambo giwe eh, eh, ku mugoroba wo kuri uyu wa kane mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 60 Burundi buhabuje ntayo kwikukira yanamenyesheje ko politike nshasha itunganye itangwa ry'imishahara igiye gutangura kuja mu ngiro kuva muri uku kwezi ikwindwi Evariste Ndayishimiye arakagabisha ariko umukozi wese wa leta tazokora icajejwe kwazoca akugwa mu kazi tumukurikire ubu tugiye gushyira abantu bose ku kivi ku bakozi b'igihugu twarafashe ingingo ko udakora adakwiye impembo ahubwo akwiye gutaha kwikorera ibyiwe areke guhenda bene igihugu. ibyo nibyo bizotuma itunga ry'igihugu rituramira twese ni muri iyo ntumbero twaraye duhinduye itunganywa ry'ibwirizwa rigenga ikoreshwa ry'ikigega cy'igihugu mu ntumbero y'uko amahera yose ajyana n'igikorwa kigiye gukorwa ubu rero bizoshoboka ko abenegihugu bagenzura ibikorwa twakoze babicishije kuba baserukira. abari mu rwego nshingwabikorwa bazokwamana ntaryo berekana icyo bakoresheje amahera bahawe uwuzoba nawe ataco yakoze aronye impera bakwiranye ikindi twifuza kubamenyesha ni uko leta yaraye yemeje amategeko yo kugabanya bwa busumbasumbane bw'imishahara ku bakozi ba leta ahakeneye gukosorwa bikosorwe mu maguru mashya byongeye muri uku kwezi kw'indwi gutanguye politiki nshyashya itunganya itangwa ry'imishahara igiye gutangura kujya mu ngiro ku bakozi ba leta bose biragaragara ko twese tugiye ku kivi atawurya umutsi wundi nta myaka cumi izohera tutarashyika ku ihangiro twiyemeje abakozi bose banezerewe kuko uko umwimbu uziyongera niko umukozi azobibona mu turusho dutandukanye azoza araronka ubu tugomba kwigisha indongozi kurangura amabanga bajejwe babona iyo bajya gushikaho umwe wese ahejeje ikiringo yereka uwumukoreye mu ngata aho yaragejeje ikivi n'iyo gitera kija ku bijyanye n'abenegihugu bikorera ibyabo aho tuvuze abarimyi abanyamyuga abahingura ibyimburwa n'itungakama ndetse n'abadandaza dushaka ko abizewe bose baba koko bamurikira abandi baba batware barazwe ishinga no kubona abantu bose bari ku kivi mu rugamba rwo kurwanya ubukene Perezida Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu guhimbaza umunsi mukuru wo guhabuza inta y'ukwikukira mu ntara ya Karusi babaye baritiza mu bw'ikibuga ca kijambere kimaze imyaka itandatu cubakwa ku mugwa mukuru iyo ntara icashimishije benshi nuko kubera ko umwaka waruheze Eh, hageze umunsi mukuru w'igihugu bahora baja muri komine hari ibibanza bibayabaye bakanashima ko iyo nyubako abanyagihugu bamaze iyo myaka biyubakira mu ntererano zitandukanye igeze ku ntambwe ngo bishimishije ngo bagashobora kuja mu yindi migambi yo kubateza imbere no guteza imbere iyo ntara naho mu gisagara ca Bujumbura bamwe mu bahaba bavuga yuko bashimishwa nuko Burundi buhimbaza iyi myaka 60 igihugu cikukiye ariko rero ngo mu gisata c'ubutunzi haracari hivyo kogwa abaganire na radio isanganiro bakababazwa nuko Burundi bumaze iyo myaka bwikukiye hakaba hacibonekeza kagurika ry'umuyaga nkuba nibura ry'amazi bagasaba leta guhagurukira ikibazo c'ubuzima buzimvye abarundi babayemwo aho ibintu byinshi byaduze ibiciro ku isoko tubakurikira uburundi mu myaka mirongo itandatu bwarashoboye gushika kure hagati mu bindi bihugu izina ry'uburundi rirazwi ariko rero kwikukira ntikohagarikira ngaho gusa kuko inyuma y'imyaka mirongo itandatu hariho ibintu byinshi bigoye igihugu ibintu vya nkenerwa byinshi biguma biduga igiciro kandi ugasanga umushahara abarundi benshi baronka ntushobora gutuma bashobora guheza ukwezi usanga umuntu agwara akabura amahera yo kujya kwivuza amabara aha mu gisagara ca bujumbura urabona ukuntu ameze menshi yarashaje uriko uraja hagati mu ntara z'igihugu amabarabara y'igihugu adugayo ntameze neza hariho n'ibibazo bindi bimwe bimwe usanga bihari amatara akaguma acika ugasanga hariho amakarita amwe atagira amazi n'ibyo ni usanga rero biba bigoye umuntu yovuga ati twogerageza muri iyo myaka mirongo itandatu tukabandanya tubitorera umuti kugira ngo igihugu cyacu kigume gisa neza ikintu cyanjyoheye cyane ni ukubona tukwiza imyaka mirongo itandatu bwakeye hama n'abashiki bacu bagiye kuduserukira ku mahiga ihiganwa mpuzamakungu bitahora biba mu myaka yose twamaze niteka ridasanzwe ni kuki atakayiri bimwe bya kera nakura mbona shampiyona interisikore ntazikiriyo nosaba kuri iyi myaka mirongo itandatu hasubire habe ako kantu ababijejwe amaminisiteri ahure vyoba bari ibintu byiza cyane kuvaho indepandanse tuyironkeye mu gihugu cacu c'uburundi umunyagihugu arafise uburenganzira bwo gukora ibikorwa vyiwe byose bya misi yose hama ikindi naco kuko turabona yuko mu rudandaza rwa kino gihe nubwo bimeze uko ibintu byaraduze cyane nk'imiceri nk'ibiharage kera ikiro ugasanga ukayiguza amafaranga amajyana umunani ariko uno munsi usanga tugura igihumbi n'atanu icyo twasaba leta itugabanirize ibiciro kugira ngo bishobore gukomeza kwa kwikukira kwacu Abo ni bamwe mu babangaha mu gisagara cha Bujumbura ibirori ku rwego rw'igihugu bikaba biriko bibera kuri stade Intwari ahari umukuru w'igihugu Evariste Ndeshimiye n'abandi batumire hakaba hari n'abakuru b'ibihugu babiri wa Centrafrique n'uwizinga rya Zanzibar mu gihe rero igihugu cy'u Burundi kiriko gihimbaza imyaka 60 irangiye gihabuje intahe y'ukwikukira umwaka nawo uraheze uh, ah, television isanganiro hitanguye gushikiriza amakuru n'ibiganiro uh, bikavugwa uh, na Lande zihabuke neza umuyobozi mfata kibanza wa radio televiziyo isanganiro agahamagarira abafisi ibyo bamenyekanisha kwegesha kwegerana ko iyo mbonesha kure tumukurikira icyo twishimira ni uko radiyo isanganiro kuva igitangura uh, yari ifise ico cipfuzo c'uko ja kuri urwo rugero rwo kuja kumbonesha kure kagira televiziyo amakuru n'ibiganiro isanzwe ishikiriza navyo bikaboneka biciye ku masanamu twarateye imbere novuga ko dufise imihora myinshi yo gushikiriza ko amakuru yacu turi mu ntango tugira tuti rero hariho intambwe dutegerezwa gutera ko imbere bivanye n'abo dukoresha wanashaka tugira tuti turabona ko hari abakozi dufise bafise ubukerebutsi bafise n'ubumenyi n'ubwo rugero rero twifuza yuko abakozi dukoresha babandanya bagira ubwo bumenyi banonosore bashikirize neza amakuru n'amasanamu agezweho ku buryo bwiza bwemewe n'umwuga wo kumenyesha amakuru kugira ngo rero iyo televiziyo itere imbere eh, ni uko dushyira ingufu hamwe umwe wese ibyo akora kugira ngo abone ko ari ku nyungu yiwe yo guteza imbere televiziyo y'isanganiro kandi tunashima abamaze kwitaho gukorana na televiziyo y'isanganiro kuko basanzwe bakorana na radiyo y'isanganiro eh, tugira tuti abantu ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itandatu muri studio za hadiyo isanganiro amakuru twabateguriye arabandanya mu gisata cy'intwari ibereye leta y'uburundi yarafuse uburenganzira bwahawe ushyirahamwe proserve bwo gutunganya no gukorera mu karere kadasanzwe k'ubudandaji ka warubondo leta yagiriza iryo shyirahamwe kudakora ibyo ryiyemeje ibyo bikaba byashyikirijwe mu nama nshikiranganji yabaye ku munsi wa gatatu ako karere ngo kazohabwa uwundi bishoboye ashoboye kandi abifitiye ubuhinga n'uburyo kuri kire Prosper Ntaurwamiye n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta kuva ayo masezerano ashyizwe ku mukono ryiyemeje ku igenekerezo rya munani nyakanga umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na rimwe inama shikiranganje yari ihweje urwandiko rujanye n'ingingo zihuta zofatwa ku bijyanye n'ako karere kadasanzwe k'ubudandaji haciye hashingwa ibi bikurikira ubushikiranganje bujejwe ubudandaji ni amasezerano ari hagati ya leta y'u Burundi n'ishiramu Proserve kuko ritubahirije ibiri mu masezerano ubushikiranganje bujejwe ubutungane buzoterera muri icyo gikogwa nyene kubaka isoko ahiwa rubondo azogiranira amasezerano mashasha n'undi azoba yaharonkejwe gutegura amategeko agenga uturere tudasanzwe tw'ubudandaji ubushikiranganje bujejwe inyubakwa bwotunganya neza akarere ka Warubondo ubushikiranganje bw'ubudandaji bufatanije n'ubujejwe inyubakwa be n'ubujejwe amazi bwotegura neza ico kibanza ca Barubondo mu kwerekana ishusho y'ingene ibikorwa bitandukanye bizoharangurirwa mu ntumbero yo gushira mu ngiro ivyo vyashikirijwe n'inama shikiranganji ayo masezerano yarafuswe ku igenekerezo rya 18 ndamukiza umwaka wa 2022 kugira ngo akarere gashobore gutangwa ku wundi yoba bishoboye afitiye ubuhinga n'uburyo inama shikiranganje imaze kwihweza iyo nteguro yasanze byoba byiza kubanza gusuzuma neza amasezerano yashitswe ko mukono mu kuraba iby'uruhande rumwe rwose rwiyemeje ko rwabishitse ko haboneke ikitaranguwe n'uwo cega gutyo ingingo ishobore gufatwa Tutandukire gisata c'uburimyi bamwe mu barimyi b'igitegwa c'umuceri bo mu ntara ya Gitega bavuga ko bafise ingorane yo kubura imbuto zirobanuye z'ico gitegwa ivyo bica bituma ngo baca batera imbuto baguze ku masoko canke baza barahanahana hagati yabo ibituma ngo umwimbu udaheza ngo ube mwiza bagasaba abajeje uburimyi kuza barabaronsa imbuto z'umuceri zirobanuye urongoye igisata cy'umwimbu w'ibitegwa mu biro by'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Gitega akabasaba ahubwo kugirira kugurira imbuto z'umuceri mu kigo Izabu kigwiza imbuto zirobanuye n'inkuru ya Jeha nibigira abarimyi b'igiterwa cy'umuceri bo makumyabiri ya giheta makebuko na bukerasazi mu ntara ya gitega twavuganye basaba guhabwa imbuto nziza z'icyo gitegwa kandi zibanje kugeragerezwa aho baherereye kuko ngo izo batera ubu ari bagura mu masoko canke izo bironderera bo nyene uzigurira nki mu masoko gutyo ugaca usanga izo umuntu yaguriye mu isoko nizo zaratera naho umwimbu uba utabonetse aca tubika uko tuba turi twasaba ko botorosa imbuto nziza zirobanuye imbuto ngaha nk'ubu turiko turagenya duca dufata imbuto tukabika hariya hageze mu iriba tukaroca tubiba biba uwo twabitse umuceri bari baduhaye twe wara hasi ngaha mu mwonga duca twibira w'iwacu twe twosaba yuko bofata banza baka nk'uwo baduhaye bagatera nk'akantu gatoyi gusa kugira ngo babanze barabe yuko wohaba kuri ivyo deni nibigira arongoye igisata eh, cy'ibitegwa mu biro by’ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega asaba abo barimyi b'umuceri kugurira imbuto mu kigo izabu kuko ngo ziba zirobanuye ku kijanye n'uwo muceri bapfa aho baguriye twobahanura yuko bogurira muri izabu kubera ngaha izabu iratwegereye hanyuma barafise imbuto z'umuceri zirobanuye zo muri aka karere imbuto zo ku rugero rwa kabiri bita baze kuko ni imbuto zigifise ingufu zo kwimbuka kandi bica bituma baronka imbuto nziza z'ubwoko bwiza zikiri ku rugero rwo kwimbuka n'ingoga no kugwara zitagwaye kuko bijya byo guhanahana imbuto bashobora guhanahana ibigwaye ugaca usanga bariko bagwiza ingwara mu ntara ya gitega abarimyi bakaba babandanya bijukira kurima igitegwa cy'umuceri uko umwaka utashe igitega Jean Nibigira ku radio isanganiro mu gisata cy'ibidukikije naho imibyaro y'imisuni irenga ibihumbi bitanu yarateragiwe ku munsi w'ejo wa kane muri komine marangari ntara ya ngozi ku nkengera z'uruzi kanyaru ku rubibe uburundi buhana n'igihugu cy'u rwanda icyo gikogwa cyatunganijwe eh, mu mugambi we burundi rambaye eh, ni mu ntumbero yo gukingira inkombe z'ubwo ruzi zama zageramiwe mu gihe cy'imvura abajeje intwaro mu ntara ya ngozi bagashima uwo mugambi wa leta wo gukingira ibidukikije inkuru turi ku nkengera z'uruzi kanyaru mu kiyaha cya congore aho abato n'abakuze bo muri zone giheta komine marangara intara ya ngozi bari bitabiriye kuri uyu wa kane igikorwa cyo gutera imisuna ku nkengera z'urwo ruzi mu ntumbero yo kurubuza gusitura inkombe zarwo twaje mu gikorwa cyo gutera imisuna ku ntumbero zo gukingira inkombe z'uruzi kubera uruzi twebwe haguma hasenyagurika ariko mugabo leta yararavye uwo mugambi wo Burundi urambaye imisuna kugomba dutere natwe ntihongere kubomagurika umbo natwe bamwe turabatwikingire kumbibe zacu mu bibi byacu kugira bireke kuza biratemba amazi ava muri kanyaro atembera zino kugira agabanuke ico gikorwa cyo gutera imisuna ku nkengera za kanyaru gifashwe mu mugongo n'umugambi ewe burundu urambaye cakigwa neza kandi na buramatari w'intarangozi Emmanuel Ntaconsanze mu ntara haba mu makomine ari ku mupaka turabona yuko uyu mugambi wadufashije cyane kandi tukabona yuko ku ruzi rwa kanyaru duhana n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda turabona yuko umugambi ushimishije cyane kuko ubutiri turiko turatera ahari hasigaye kuvuga yuko ari hafi ijana ku ijana duhejeje gutera kuri uru ruzi hazaba hasigaye kuja kuraba iyindi misozi itambaye urongoye umugujejwe rw’ubuhinga mu mugambi ewe burundu urambaye ashima intambwe uwo mugambi ugezeko turavye umugambi ewe burundi urambaye kuva ubishingwa washinzwe ku myaka indwi aho twategerezwa gutera ibiti miliyoni mirongo ibiri n'imwe ubu rero tugeze hagati na hagati y'icyo kiringo tukaba tubona yuko ibyo biti tumaze kubirenza kure general major marius ngendabanka atera kamo ababa ku nkengera za kanyaru n'abo bafashanya kubungabunga iyo misuna kuko byagaragaye mu myaka iheze ko hari abaca bayirandura kugira bagura amatongo yo kurima imisuna ibihumbi bitanu n'amajana atanu niyo yateragiwe kuri uyu wa kane ku nkengera z'uruzi kanyaru aho komine marangara ihana urubibe n'igihugu cy'u rwanda uraca bugacana ayandi mu bidukikije igiti cy'umukaratusi ngo gifise akamaro kanini mu buzima bw'abarundi umuhinga mu bijyanye n'ibidukikije André Nduwimana akavuga ko icyo giti gikoreshwa haba mu kubaka mu guteka n'ibindi umukaratusi humera kandi ngo ku gataka kose Burundi naho biruko umukaratusi uronze isi kuko kwega ibyunyunyu byinshi mu isi kugira ngo ukure bucana yandi na vestine butoye igiti cy'umukaratusi kimera ku kose k’u Burundi gifise ubwoko butandukanye bivanye n'amababi yacu igiti cy'umukaratusi gifise ubwoko burenga amajana ndwi amajanga mu Burundi burarenga cumi n'ubundi muramaze kurya ikaratusi cayi ikaraturi maideni ikaratusi sarinya irofira ni byinshi muri ko muraziraba hari ubwoko bwinshi niyo ugiye uriko urazunguruka ukaraba amababi urabona ko ikaratusi n'ikaratusi mugabo usanga atari cyo kimwe yose Ico giti rero gifitiye akamaro kanini abarundi Muhinga mu bidukikije akaba n'umwigisha wa kaminuza y'u Burundi André Nduwimana avuga ko ico giti gikoreshwa cy'igitangaza kubwiwe icyo giti nticyogereranywa n'ibindi biti wihweje uko gikura igituma banacirukira nta giti muzoronka gikura nka kijya giti nta giti muzoro nk'iyo ugiciye kijya cyama bitatu canke bine kabandanya gikura nta giti kigororoka nka kijya icyo giti gishobora kumera neza gikoresheje uburyo buke aho ibindi biterwa bikeneye bigwa cyane aho rero icyo giti arahamera cyane arahamera buke buke uzogisangayo naho biri uko umuhinga mu bidukikije Andre Nduwimana aremeza ko igiti cy'umukaratusi kinunuza isi ibituma aho gitewe atabindi bitegwa bihamera umukaratusi nabwiye ko urafisi ibyo n'ibyo mugabe bivaho wabiteye umukaratusi uronza isi kuko ukuramwo uburyohe bwinshi kugira ukure uragira wakwega isi ukayonka gose ku aho avuye ikaratusi kenshi binagora yuko hamera neza ibindi bitego kiretse iyo nababwiye amababi yoba zaramaze kubora cyane aho wateye ikaratusi mugiye kuraba munsi nta bindi bitego musanga Andre Nduwimana mu buhinga mu bijanye n'ibidukikije akaba n'umwigisha wa kaminuza ahanura abanyagihugu gutera ibiti by'imikaratusi bitandukanije kugira bagabanye ingaruka mbi zoterwa n'ico giti arakenuye Vestine eh, butoya akaba ari no kuri iyo bucana yandi bidukikije ndangirije amakuru twabateguriye kuri uyu wa mbere mu kakaro mwakoze mwebwe mwese yakurikiye yakoze na François Kimana yafashe mu buhinga bw'ibyuma ibihe byiza ngaho iwanyu